بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد درس سيوم از كتاب فقه مصر در كتاب طلاق هستم كتاب طلاق و در مسألة سيوم میگوید المسألة الثالثه الفاض طلاقی اكون لفظ هوي طلاق در وقت وقع کردن چه لفظ ها هست چه خیل گوید چند طلاق می شود چه گوید طلاق می شود یا نمی شود طلاق آیا احتیاج به نیت داره یا نداره در همین باب هست طلاق چند قسم ها داره یکیش از استفاده بری لفظ ها کدام لفظ استفاده بری طلاق می شود کدام لفظ نی و کدام لفظ ها احتیاج به نیت داره احتیاج به نیت نداره کدامش مؤلف میگوید و الفاظ طلاقی تنقسم الى قسمین لفظ های طلاق به دو قسم تقسیم می شود دو نوع هست لفظ هایی که استفاده برده می شود در طلاق دو خیل هست لفظ هایی که در طلاق استفاده می شود دو نوع هست یکی الفاظ صریحه یکی لفظ های صریحی هست که اگر رفت مرد همین لفظ ها را استفاده برم زن طلاق می شود خواه نیت داشته باشه خواه نیت نداشته باشه خواه شوخی کنه خواه شوخی نکنه به هر حال طلاقش واقع می شود لفظ های صریح است مؤلف میگه و هی الالفاظ الموضوعه له التي لا تحتمل غيره. همون لفظ هایی که برای طلاق گذاشته شده است شریعت اسلامی برای سر دادن برای طلاق کردن یعنی گذاشتگی هست که اگر رفت و گفت تو طلاق هستی به همه دیگر یگام احتمال دیگر نداره به جز طلاق شیدن یگام معنای دیگر نداره مگر معنای طلاق خب یه معنا داره مثلا وقتی گفت که انت انت طالق تو طلاق هستی یا طلاقت کردم و در این حالت تمام طلاق شدگی هست خوب شوخی باشه خوب جدی باشه زیرا لفظ تو طلاق هستی طلاقت کردم در این حالت لفظ صریحی هست و احتیاج به گم نیت و چیز دیگر نداره بگم مقصدم این خیلی نبود دیگه با این حالت با مقصدش کار نداریم محکمه و قاضیات به همون لفظی که تلفظ کرد به همون حکم میکنیم نیتش در پیش الله فایدهش میکنه و هی لفظ الطلاق و ما تصرف منه من فعل ماضی خوب همین لفظ اکن همون لفظی که صریح در طلاق هست همون کلمه را استفاده برد دیگه در جوش طلاق میشه لفظ طلاق و آنچه که از لفظ طلاق گرفته می شود مثل کلمه یکم فعل ماضیش مثلا میگه طلقتوکی تو کی یعنی طلاق کردم تو را طلق تو طلاق کردم تو را پس این چی این تمام دیگه طلاق است سرش گفت من ترا طلاق کردم تو را طلاق کردم به همین دیگه طلاق می شود زنش جدا می شود او اسم فاعل یا با اسم فاعل ذکر کنه بگه مثل انت طالق تو طلاق هستی انت طالق تو طلاق هستی به همین طلاق بجد او اسم مفعول یا اسم مفعول باشه مثل انت مطلقه تو طلاق کرده شده ای مثلا میگه مطلقه یعنی تو طلاق کرده شدگی مؤلف میگه فهذه الالفاظ تدل على ايقاع الطلاق دون الفعل المضارع او الامر مثل تطلقين او يطلقي این لفظ هایی که گفتیم تو طلاق هستی یا طلاقت کردم یا طلاق کرده شده ای اسم مفعول کرده شده یعنی طلاق کرده شدی این لفظ هایی است که دلالت به واقع شده طلاق میکنه و دیگه در این حالت به نیت نگاه نمیکنیم مادامی که عاقل هست و این گپ تلفظ کرد به همین زنش طلاق میشه خوب شوخی باشه خوب برای ترساندن باشه خب مسئله با دیگه مسئله هست به هر حال مهم طلاقش واقع میشه دون الفعل المضارع او الامر اقدر في فعل مضارع يعني زمان آینده که بگوید من تو را طلاق میکنم در جاش طلاق نمیشه سر حالی میکنم یعنی تو مردن شکی که بکنه خوب نکنه هیچ بنقدر اطلقوکی یعنی مثلا طلاقت میکنم یا که تطلقین طلاق میباشی و یا فعل امر قد مثلا اطلقی طلاق باش بی طلاق نمیشه بنابراین فعل چی در کار به عربی ده فعل ماضی در کار فعل ماضی یعنی زمان گذشته قرار که طلقتو که سر دادم تو را اما سر میتم وعده هست سر یعنی وعده هست تو که تا زمانی که زنده هست به همین تمام تا زمانی زنده بودنش سر داد خوب اگر رفت سر نداد به همین دیگه زنشالی هم زنشه یعنی برای چی برای که سر یعنی زمان آینده هست این تنها وعده هست باید چی گفت سر تو طلاق هستی یا که سرت دادم تو طلاق کرده شدی این کلمه ها صراحتا در لفظ طلاق است اما فعل امرش طلاق باش طلاق باش طلاق نمیشه اطلاق یعنی طلاق شو طلاق شو خطه میشه بلکه طلاق کردم یعنی خچه بگده مثلا خب این لفظ های طلاق بود که طلاق کردم طلاق دادم اینا همشون دلت به واقعش داری طلاق میکنن که احتیاج به نیت نیست عکسش میگیم که لفظ های کنایه میگن خب این لفظی لفظهایی بود که اصل برای طلاق گذاشته شد خب اکنون دویم الفاظ کناییه لفظهای کنایی هست لفظهای کنایه یعنی صریح نیست صریح یعنی آشکار دلت به طلاق کنه احتیاج به گم نیت داده شد اما لفظ کنایی یعنی کنایه از طلاق هست نه خودی در, طلاق مؤلف میگه چی لفظها و هی الالفاظ التي تحتمل الطلاق و غیره لفظهایی است که احتمال طلاق و غیر طلاق هم داره مثلا احتمال که طلاق باشه و احتمال که طلاق نباشه مثل قول زوجته مثل یه نفر لزوجته همسرش زنش گوید انت خلیه و بریه و بائن و حبلك على غاربك والحق باهلك ونحوهما خمس همین یعنی کلمه ها مثلا بگه تو آزادی مثلا لفظ تو آزادی دو احتمال داره در این حالت میتونه تو آزادی یعنی طلاق شدی یعنی از زنی آزاد شدی و یا اینکه مثلا خلیتون جدا هستی یعنی مثلا خلیتون خالی هستی یعنی خلی یعنی خالی یعنی مثلا از اسمت زنی خالی شدی کلمه هست که مثلا تو خالی هستی تو آزاد هستی یا حبلو که علی غاربی که یعنی اختیارت در دست خودت هست یا مثلا راحت را گذاشتم هوی دادو مثلا گفتنیده او الحق به اهلی که یا خانه چت بره مثلا خانه چت بره دو احتمال داره احتمال که طلاقی بره و احتمال هست که بره یعنی بره بره با غضبت که فرامت با بیام خب و مانند این کلمه ها را لفظای کنایی میگن یعنی در تاجیکی مثل مثلا تو آزادی بگه یا بگه من ایتو بیزارم مثلا بگه مثلا ای بیزارم یا امرو که بیدی که یعنی خرد اختیاری خودتی چه خیلی که مثلا گفت چه خیلی که بخواهی همین چیزهایی هست که یا طلاق نیست در حقیقت صراحتا طلاق نیست تو لیکن اگر رفت نیت کرده همین گپ بگه مثلا زنش گفت تو آزادی در این حالت اگر نیت چی باشه که طلاقی در حقیقت طلاق میشه یا طلاق میشه یا گفت مثلا هوی دادم هوی دادم خب در این حالت هم احتمال داره هوی دادم به این معنا که طلاق کردم در حالت طلاق میشه در حقیقت لفظی به حد مهمه که باید انسان بدانه پیشه که طلاقی را واقع کردنی باشه زیرا مثلا خب اکبر لفظی در تاجیکی است تاجیکا استفاده میبرن که مثلا سر دادم سر دادم بسیاری از چیزها میگن لفظ صریح هست در طلاق سر کس گذشته سر دادم یعنی تمام دیگه در حقیقت والله اعلم بعضی میگن بعضی از و کالیم ها میگن طلاق صریح هست وقتی زرش گفت سر دادم دیگه تمام دیگه در جاش طلاق میشه و جواب تدادم خب این ای طلاق لفظ کنایی هست ده احتمال داره احتمال داره که جواب تا دادم یعنی سرت دادم یعنی طلاقت کردم احتمال داره که یکم چیز دیگر نیت داشته باشه اگر در دلش یکم نیت دیگری پس همون نیت اعتبار داره خب سرت دادم جواب تا دادم خب باز همین که خلاصه کلمه هایی هست که مثلا که کلمه طلاق کردم خیلی معلومه که دیگه طلاق طلاقه زنش گفت طلاق کردم یا اینکه سر حتی تجکی میگن سر دادمم لفظ صریح در طلاق لفظ صریح که باشه یعنی سر دادم به همین تمام جواب میشه به هر حال این باور میگرده به عرفی همون قوم و طایفه که آیا در حقیقت سر دادم یا اینکه جواب تا دادم خانه چت بره خیلی طلاق نیست مگر اینکه نیت کنه به خانه چت بره طلاق یعنی مثلا نیت چه که خانه چت بره یعنی سر دادم بره طلاق کردم بره ده احتمال داره خب آزاد هستی اینو گفتیم و من از تو بیزارم بگه این طلاق نیست مگر اینکه نیت طلاق باشه یعنی لفظی کنایه است. و رقم مؤلف چی میگه که میگه فرق بین لفظهای صریح که آشکار در طلاق لفظ های کنایی که احتمال ممکن طلاق احتمال داره که طلاق باشه احتمال داره که نیت طلاق نداره مؤلف میگه والفرق بین الالفاظ الصریحه والفاظ الكنایه في الطلاق ان الصریحه يقع بها الطلاق ولو لم ينوه فرق بین لفظ صریح و لفظ کنایه همین است که لفظ صریح طلاق استفاده که برد برای سردن زنش در این حالت طلاق واقع می شود اگر چه نیت هم نکنه نیت هم نداشته باشه بگه طلاقت کردم سرت دادم به همین می شود چی انت طالق عربی ده انت طالق انت طالق یا که کی یا انت مطلقه مثل کلمه هایی هست که صراحتا طلاق و احتج بگم نیت نداره زیرا احتمال سواء كان جادا او هازلا او مازحا برابر کی جدی بگه میگه پا که تو طلاق هستی طلاق دادم سر دادم یا اینکه مثلا شوخی کنه یا هزل کنه مویفا نداره زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم سلام میگه ثلاث جدهن جد و هزلهن جد سه طایفه آدمی هست که شوخیشان جدیشان هم جدی هست حقیقی حقیقی گپشان هم حقیقی هست و هزلهن جد شوخیشان هم حقیقی هست و شوخی شوخیش و حزلشان هم جدی حساب می شود یکم ان نکاح یکم نکاح است نکاح ده و شرط شرطش باشه مثلا ولی و دو شاهد و داماد شوخی کرد طرفی پدر عروس که دختر تمره دادی به هم مهر مثلا هزار دلار ده پدر عروس ده دو پیش شاهد شوخی کرد که ها دادون گفت تا اون در حالت زنش میشه زنی چی میشه زنی دامادش میشه یعنی در حالت نکاح صحیح میشه لیکن به شرطی که چی باشه شرطاش باشه شرطش یعنی ولی و دو شاهد اما اینکه مثلا یک بگه که تختاق داده او بگه ها مثلا تریده ای تری گپی که به اساس های یا اینکه مثلا کسی کس دیگر بگه احسان مثلا یا بچه دختر پشت را گرفتی تو مایی ای گفت ها دو شاهد همی که پشینی نکاح میشوه شوخی قطعی هم نه نکاح چرا زیرا که حالی شرطش نیست شرطش بعد شوخی هم که باشه جدی هم که باشه نکاح واقع میشه اما اگر افتو شرطاش نباشه جدی هم باشه شرطاش واقع نمیشه پیامبر صلی الله علیه و سلام در این حدیث میگن سه نفری هست که جدی شون جدی هست شوخی شون جدی حساب میشوه جدی یعنی سیوا که حقیقی یعنی به حضل شوخی شون به حضلی شونم به حضلی حساب است حضل هم حضل حساب است یکم نکاح و طلاق دیم طلاق است طلاق یعنی کسی که در عقد زن داشته باشه زنش به شوخی گفت که تو طلاقی سرت دادم و همین جوش طلاق می شود و شوخی هم باشه و بازی هم باشه برای مسخره کنی هم باشه برای زمان دو مثلا گرفت بگم من قطعی نیت داشتم پرنگ کنه مثلا یعنی شوخی کنه مثلا این وای در حقیقت واقع میشه خب به واقع میشه به شک واقع میشه اگر رفت زنش باشه نه دیگه گره گرفت یک کسی گرفت یا زن گرفت ما ترا سر دادم طلاق کردم با شوخی او سرش باشه اینجا طلاق میشه دیگه زنی خصه با شوخی هم که بگه سر دادم طلاق کردم یا که مثلا از روی مسخره گفت یا از روی حتی غضبی که اول غضب است گفت طلاقت کردن در حالت حتما طلاقش واقع میشه برای اونقدر طلاق اصلا بازیچه نیست و طلاق چیزی نیست که آدم جوانو باید بدونن طلاق بازیچه نیست که در هر جا استفاده بری کی خواستی بگوی شوخی با شوخی یا اینکه مثلا بازی کنی و بخوای که به ترسانمش بگوی طلاق کنم طلاق میشه حتما ها مثلا بگوی شوخی به ترس چی میگفت باشه طلاق که دیگه جای تجربه نیست یک تجربه کنید طلاق خانه چپکنیه طلاق خانه ها را ویران کردنه یعنی نه اینکه مثلا شوخی باشه و شوخی کردم که می شود خب پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن سه نفر سه کسی جد جدی گبزنی شانم جدی هست و شوخی هم جدی حساب میشه یکی نکاح کردن یکی طلاق و رجعت رجوع کردن در زنش زنش باش طلاق کرد مثلا طلاقش کرد و خانه شرفت شوخی کرد که بیا گفت زنی مایی. به همین زنش میشود و یه روایت دیگه ده مثلا آزاد کردن یک کس غلام شه کنیس به شوخی گفت آزادی گفت آزاد میشه در جوش خب شوخی کرد خواه خب ایراستی بکن. جد یعنی ایراستی خب این بود لفظ های صریح که احتیاج به نیت نداره بگه من قصد این خیلی بود قصدم خیلی بود قصد زکار نداره طلاق میشه برای طلاق میشه خب نکاح آدم هم خیلی شرط نکاح باشه و شوخی کرد گفت ما به تو دادم گفت مثلا به شوخی و دو شاهد چشتگی بود و در حالت او گفت قبول کن نکشته تا نکاح دیگه دیگه اونجای شوخیش نیست و اما الكنايه فلا یقع بها طلاق الا اذا نواه نيه مقارنه للفظه و اما لفظ کنایی مثل مثلا آزادت کردن تو آزادی رهات کردم مثلا کلمه رها کردم رها کردن ده احتمال داره یا آزادت کردم یا تو جوابی مثلا خیلی میگن بعضی میگن تا جواب دادم یعنی سر سر دادن ایو به هر حال ده اگر افتو کنایه باشه تعارف بعضی شاید جواب دادم شاید طلاق نباشه والله اعلم به هر حال به هر اجرا به عرفش برمیگرده خب مثل مثلا تو از تو جدا شدم جدایی مثلا تو جدایی یا اینکه مثلا همچنین تو از من من از تو بیزارم مثل این کلمات من از تو بیزارم چهار طرف قبله این مسئله این کلمه دست معروفه ای انا می لفظی چی است لفظ کنایی چهار طرف قبله بغیر گدنی خیر مثلا چهار طرف قبله این لفظ کنایی هست اگر نیت کنه طلاق طلاق نباشه نه طلاق نیست همین گپ بگه که چهار طرف قبله به نیت طلاق بگه طلاق میشه یا طلاق یا که مثلا که جای مفرد بره این هم لفظ چی است لفظی کنایی هست یا تو زنی من نیستی بگه تو زنی من نیستی بگه در حقیقت کلمه بسیار های بعضش در حقیقت طلاق های و بعضش در حقیقت طلاق نیست مثلا احتمال داره طلاق احتمال داره برای بچه برمیگرده لفظای کنایی لفظای کنایی یعنی اشاره به طلاق هست که طلاق نیست میگه اما لفظی که کنایی هست میگه طلاق کردن واقع نمیشوه مگر اینکه نیت کنه طلاق کردن را در وقت تلفظ کردن چهار طرف قبله گفتن نمیگه گپه نیت طلاق باشه طلاق میشه به شک اگر رفت و گفت تو آزادی مقصد این که مثلا ایزنی مقصد گفت تو رهات کردم معنیش این که سرت دادم مثلا جواب دادم طلاق دادم ده گفتنی ده حالا حتما طلاق است حتما برای این موضوع را دونستان به حد مهمه خواستن کسی که مثلا از طالب علم است باید موضوع را خوب بفهمه زیرا لفظهایی هست که احتمالی هستند و احتمالی که طلاق واقع نمیشه واقع اگه زلگی سه گمای تو بیزارم گفت برا خانه چت گفت دیگه نیا مثلا نه کلمه برا خانه چت دیگه نیا طلاق نه من دیگه اصلا ترا نمیخوام نمیخواهم طلاق نه مگر اینکه نیت کنه این کلمه های در حقیقت مهمه برای که بسیار اینا نه که لفظی چی مثلا طلاق کردم طلاق تا دادم یا صریح است این احتیاج به نیت نداره لفظ طلاق خچا طلاق تا دادم طلاق هستی این احتیاج به نیت نداره این لفظی صریح میگه برای خفیق خوبی شمی میگم چرا باید آدم جدا کنه فهمم مؤلف قال لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره زي اللفظ هي اسكي احتمال الطلاق وغير الطلاق هم داره يعني مثلا وقت بگه تو آزادی ده احتمال يا اینکه خانه چت برا يعني طلاق خي برا چیزات جانك برا يا احتمال الطلاق اس احتمال الطلاق نيست اگر رفت بگه طلاق نیت طلاق باشه ميگه فقط گفتن نیت نیت قصد طلاق بود چیزات بگه برا در حالت طلاق میشه لكن نیت اينه بود در حالت طلاق نمیشه اصلا حالی هم زن شه مؤلف میگه لفظهایی که احتمال طلاق شدن و احتمال طلاق شدن نباشه فلا یقع الا بالنیه واقع نمیشه مگر به نیت الا اذا وجدت قرینه تدل على انه نواه انا که لفظهای صریح اصل گفتیم احتیاج به نیت داره لیکن میگه مگر اینکه قرینه باشه قرینه یعنی دلیل یا اشاره یا نشانه باشه که دلالت میکنه که نیت کردگی هست فلا يصدق قوله پس گپش قبول کرده نمیشه. یعنی مثالش چی یعنی مثلا جواب سوال باشه ده یعنی مثلا با هم جنگ داشتن مرا گفت سرم بده سرم ده یعنی طلاقم که طلاقم گفت طلاق که گفت کی گفت چهار طرفت قبله در حالت چی معنا داره یعنی طلاق فهمیدی برای بله، بخاطر این هایی که لفظ های کنایی هست اگر در مقابل سوال باشه یعنی مثلا گفت مرا سر بده سر بده گفت سر بده تمام گفت برای گفت ما تماما ما دیگه در کار نیستی تمام میگیم تمام جواب سوال که هست در این حالت چی در این حالت طلاق در این حالت دیگه تمام دیگه میگیم نیت کرده بی نکرده بودی مهم جواب را دادی ده گویا بنام قدر میگم مگر یک قرینه باشه یک دلیل یک دست تپکی که دلالت کنه به همین مثالش گفتم جوابی سواله مثلا حالت غضب با هم جنگ داشتن در حالت جنگ ده در حالت جنگ بودنشون گو مرا سر سر گو سر بوده سر بوده خیلی سر دادم خیلی حالا در حقیقت طلاق میشه جدا میشه خب یا اینکه مثلا لفظ را استفاده برد یعنی مثلا گفت که مثلا مرا طلاق کن که طلاق کن گفت طلاق کن گفت ای گفت تمام گفت که جای میره بره خب همه تمام چی طلاق میشه و برای لفظ های کنایی یعنی لفظ هایی که صراحتا دلالت به طلاق نمیکنه و لیک احتمال کی داره اگر نیت کنه طلاق میشه یا اینکه جواب سوال باشه یعنی زن طلب کردی سب طلب کردی سب و ای بعد جواب شداد جواب شداد یعنی زن گفت که لفظ انت علی حرام تو به من حرام باشی این لفظ هم لفظ کنایی هست تو به من حرامی اگر رفت در مقابل طلاق باشه یعنی سلام تو سلام تو گفت مثلا طلاق طلاقم گفت و ای گفت که ته به من حرام باشی در حالت طلاق لیکن تو به من حرام باشی دو احتمال داره یکی میشه ولی عام باشه حال میآید یا اینکه میشه طلاق باشه اگر نیت کنه طلاق طلاق خب خلاصه این لفظهایی بود هم دلد هم لفظهای صریح در طلاق که مثل طلاق کردم سرت دادم حتی تو میگن جواب تا دادم طلاق صریح است والله اعلم خب و همچنین سرت دادم میگم دتا لیکن آزادت کردم رهات کردم این لفظهایی است که احتمال طلاق داره و احتمال چی و احتمال طلاق شدن داره احتمال طلاق شدن نداره لفظی جدا شدیم لفظی جدا شدیم لفظی کنایی هست احتمال طلاق احتمالی با اگر نیت کرد طلاق بیشتر یعنی مثلا شوهرش گفت ما جدا شدیم تو جدایی گفت اگر نیت طلاق باشه نیتش طلاق واقع میشه و الا واقع نمیشه خب این بود بین بخاطر احکام نکاح و طلاق احکام دین عموما بسیار هم مسائل نازک داره باید انسان رقت چی از سردهنده باشه پس باید بسیار احتیاط کنه و چی مثلا چی چی فتوا دهنده باشه پس باید خوب اهمیت که برای مسئله نکاح و طلاق ده ایسا نمیشه به خط جواب تی سوالش چند که بخیر خشید بابی داملا چی میگویی خیلی گپ نیست باید بپرسی که چی خیلی گفتی برای چی گفتی نیت چی بود قصد چی بود بخاطر این بعضی چی خیلی فارش فتوا میتن در طلاق نکاح خطا میکنن باید تحقیق کرده شود ولی خب بعضی علیم ها اصلا در طلاق فتوا نمیدادن ایجتی چی ایجتی این که مثلا خودمون گناهکار نکنیم گفته یعنی مثلا در باب طلاق میگفتن نپرسیم ما اصلا در طلاق سوال جواب نمیکرد جواب نمیداد چرا از ترس همیره که مردم چند نوع الله المستعان خب اکنون اینجا بود لفظ های صریحی در طلاق و لفظ های را گرفتیم و تفصیلاتی که ذکر کردیم و اگر اون دیگه باشه پس باید چی از اهل علم سوال کردن انسانی خب اکنون مسئله طلاق با تلفن گفته واقع میشه چون که نکاح با تلفن واقع میشد طلاق با تلفن و شرطی که مثلا همون شوهرش خاطر کنه یا عذر کنه که مثلا تو طلاق هستی فلانی زنش گفته میگه تو طلاق هستی خب اکنون مسئله دیگر در طلاقی که به کتابت باشه چی کتابت یعنی نویستن یا اینکه به اشاره خب انسانی که گنگه هست مثلا به شک طلاقی و حتما به اشاره واقع می شود خب اکنون نویستاندن قطعی چی راجع همین است که اگر رفت و نیت طلاق باشه طلاق واقع می شود مگر اینکه اگر چیز دیگر نیت کنه یعنی مثلا یه آدم اصل همینه که طلاق نویستاندن واقع می شود مگر اینکه اگر نیت دیگه داشته باشه یعنی مثلا یه آدم مثلا در نویسون که در نویسون که زوجتی طالقتون زن من طلاق است خوب اگر رفت و مقصدش حسن خطش باشه زیبا کردن خطش باشه طلاق در حقیقت واقع نمیشه یعنی زیبا کردن حسن خطش باشه مثلا زوجتی طالقون نویسون اون که خشرو کو کوب چه میشه گفت انت طالقون مثلا ده یا اینکه بس اگر برای خب بگو که نویساندن قطعی طلاق واقع نمیشود به شرطی که یکم نیتی دیگر داشته باشه و این چی واقع میشود مثلا یک شوهر زنش و شوخی بنویسه چی حتما واقعه لیکن نیت مثلا حسن خط بود یا اینکه مثلا خیلی نویسان کو بینو خی می نویسان مفتده مثلا نیت طلاق نبود یا دیگه لیسان مثلا مثلا فلانی گفت فلانی را مثلا مثلا زینب گفت طالقه مثلا زینب گفت طالقه در حالی که زینب که زنی اخته مثلا خب در حالت طلاق واقع میشوه ها مگر اینکه گم نیتی دیگر نباشه خب به هر حال در این باره مثلا اختلاف است ولی که راجح همین است که طلاق نوشتن واقع شود طلاق نوشتن خب یه مسئله دیگه ما مسئله از زکس برآوردن آیا طلاق واقع میشه نه اصلا واقع نمیشه مگر اینکه نیت کنه مگر اینکه نیت کنه از زکس برآوردن طلاق نیست تو طلاق چوری گفتیم باید داده خودش تلفظ کنه مثلا یک کرد که برا گفت نکاحی ما را گفت ای زکس ببرو خب معنیش معلومه که چی را ببرو نکاحی ما را ای زکس ببرو یعنی يعني دولتی و حکومتی شه ببرو نه اینکه زن مقصد مثلا خب مگر اینکه نیت در حقیقت طلاق باشه خیلی طلاق میشه یعنی مثلا برای زن مصارفی بس زیرا که من طلاقش که کردم مثلا یا که در وقتی همونجا آوردن که مثلا نفسون دیگه که فلانی فلانی فلانی و فلانی را مثلا سر داده است بگه امضا نیتش طلاق باشه اگر در حالت امضا کنی در این حالت طلاق واقع میشه اما خطا یا کسایی که اصلا واقع نمیشه در میخیله یعنی مثلا یک انسان گفت که گفت برام مرا مثلا زکس ببرو او طلاق قهنی اصلا یعنی تمام یعنی ورق دنه سوندو گرفت ورق دران مگر طلاق میشه نه اصلا رنگ ما خب بعضی لبو میگه واقع میشه که قول بعضی ها هست راجع همین اصلا واقع نمیشه طلاق ایزکس برآوردن طلاق نیست طلاق نیست اصلا خب یک کس ب... یک کس رای رفت ببره خودش براو چی خودش هم براو اگر رفت و نیت طلاق نباشه طلاق واقع نمیشه مثلا در پل نیساندگی نوی سوندان آمد که ایم imzok نیا چمینه که aizax ببرارم نه اینکه ای زنم ای مجدو شوده در این حالت بیده بخاطر مسئله ای زکس براوردن آیا طلاق است نه مگر اینکه نیت کنه اگر در حقیقت نیت چی باشه و خب، میشه مثلا اونجا مثلا نویسنده که فلانی فلانی مثلا فلانی فلانی زنش مثلا طلاق کرد یعنی ده پس گو امزوک خوند و اقرار کرده نیت کرد که سرش بتونه همین خلاص شد مثلا در حالتی حتما طلاق واقع شود از زکس براوردن اگر نیت طلاق داشته باشه طلاق واقع میشه یکی اگر رفت و نیت طلاق نداشته باشه طلاقش واقع نمیشه لیکن آیا براوردن از زکس اگر رفت به نیتی باشه که شهروندی روسیه را بگیره درست نیست شهروندی دولت کافی را گرفتن جایز نیست و خب، بخواه که ایزان توجیک ببره تا اینکه او روز سخته تغیری کنه حرام های بشه این مسئله دیگره نیکی مسئله که های از عکس برادر حرام نیست لیکی به این نیت ده به این نیت که مثلا شهروندی دولت کافر دیگه را بگیریم جایز است حتما جایز نیست و گناهگار میشوه لیکن زنش طلاق نمیشوه لیکن زنش طلاق نمیشوه آیا بعضیا میگن اول خی سر بعد ایزکس بگو غلطه چرا سر بته بعضیا میگن خی احتیاطی نکاح که برای چی احتیاط میکنه برای چی نکاح میکنه به خاطر این برآوردن از زکس طلاق نیست که احتیاج به نکاح داشته باشه طلاق نمیشوه زن با مجردی از زکس برآوردن طلاق نیست زنی زکس زکس کرده اینا یخی گفتی که کارهای داکیومنتی است تنها در روی در روی ورقه ای احتیاج به نیت داره احتیاج به چیز داره نیت داره خب مسئله از ذکر سروردن تفصیلش همین تفصیلش همین است اقوالی اقوال ها بسیاره لیکن آنچه که راجح است و در حقیقت خلاف صحیح نیست همین که از ذکر طلاق نیست خاصتا اگر افتی آدم دیگر رای کنه که برای همرا از ذکر ببرار برای همرا از ذکر ببرار نمیگه یعنی که زنی مرا سر بته نمیگه که میگه برای ذکر ببرار تمام هیچ وقت اصلا طلاق نیست یخچم که رفت حتی نویسندگی بود و گیری در ته امضا کرد نیت همی کاغذا خلاص شدن بود تا نیت همی همینش اعتبار داره انما العمل بالنیت انما العمل بالنیت خوب مسئله، مسئله رابعه طلاق و حکمه مسئله چارم مثلا در حقیقت مسئله مهمه در باب طلاق سنت یعنی طلاقی که موافق سنت است که انسان وقتی سر میتیه باید طبق قرآن و سنت سر بته زیرا بنده در همه حالتش برده الله سبحانه و بنده الله سبحانه و هست همیشه باید پیروی الله رسول باید باشه خواه در نکاح کردنش باشه خواه در زن سر دادنش باشه خواه در چند زنگیش باشه خواه در تویش باشه خواه در عبادتش باشه خواه در زقی شه در خوشسندی همیشه باید بندگی باید باشه اکیه مسئله های مسئله های مسئله چهارم در باب طلاق سنت و حکمش و طلاق تخیر میشه طلاق بدعی و طلاق سنی طلاق بدعی یعنی طلاق که بدعتی هست و مخالف قرآن و سنت هست. طلاق سنی یعنی موافق قرآن و سنت فقط همون شریعت اجازه داده است طلاق کردن در حالات مخصوص با وقت های مخصوص در زمان معین به عدد معین مثلا مسترقت مسئله مهمه طلاق سنت و حکم او